بسم الله الرحمن الرحيم ولو يواخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا صدق الله العلي العظيم सूरत फातर जी आख़िरी आयत रहिजी वई अॻे दफ़े पर हीअ पिए जॾहिं सूरत फातर खे यानी आख़िरी शायदि आयत हुई जेका रहिजी वई हाणे हिन में पंजतालीह ई आयत आहे पाण पढ़ियोसीं अॻे दफ़े तीरू फिलन आबलानू अ हुनखां मथे मतिलबु हीणो करे छॾे अलाह हीणो थी वञे ऐं हीअ ॾाढा थी वञनि ईअं कोन थो थी सघे <clears throat> सघेन वाह न की धरती में न को आसमान हिन हिनमन कदीरा अलीमन कदीरा हाणे फ़रमाए थो त हाणे हिकिड़ो सुवालु उथंदो आहे मूं हिकु दफ़े वे वेठा वेठासीं हिकिड़ी महफ़िल में पंहिंजो पोइ हिकिड़ो को सियाणो माण्हू हो तमामु पंहिंजो मूंखां बि थोरो नंढो हूंदो उमिरि में या मुंहिंजे ॾोहु हूंदो कहिड़ो वॾो वॾो थी वियो हलियो पर पोइ चई त आऊं बसि हिन ॻाल्हि खे सम्झी कोन सघियो आहियां अञा धरती ते आसमान छो भला अलाह ताला जेको आहे सो जेके क़ौमूं ज़ुल्म कनि थियूं या जेको ज़ुल्म ज़ुल्म थिए थो या छा थो थिए त पोइ अलाह ताला हुननि ते छो नथो वठि करे हुनखे छो नथो पकड़िजे मूंखे चई त अञा सम्झो कोन आई आहे पाण हिन जवाबु अलाह ताला क़ुर शइ में ॾिनो आहे हिन ते हिन जॻह ते हिन आयत में हुनजो जवाबु आहे हिन खां सवाइ ॿियनि आयतुनि में बि इन जो जवाबु आहे सूरत कैफ़ जे आख़िर में उते आहे त जेकॾहिं मां वठि कयां पकड़ करियां त धरतीअ ते हूंदे का शइ न रहे हाणे हिते बि ईअं का शइ मतिलबु त सभु को कंहिं न कंहिं नमूने सां ॿिए सां ज़ुल्म पियो करे ऐं पंहिंजो हुन सां पियो ज़ुल्म हू मूं सां पियो ज़ुल्म करे हू मूं सां पियो ज़ुल्म हीअ हुन सां हू हुन सां पोइ जेकॾहिं जेको थोरो को ज़ुल्म करे ऐं आऊं वठ पकड़ कंदो अथव सभिनी जी हुन वक़्तु ई माना फौरन जे वक़्तु करे ज़ुल्म त पोइ त धरती ते का शइ रहे ई कोन को हू जेका ॿकरी आहे जेका सिङनि वारी सां हणे थी बिना सिङनि वारे खे धकु हणिपो हुन ॿिन्ही खे हुन ॿकि सिङ वारीअ खे मारे छॾियां वरी हुनखे वरी को ॿियो हीअं करे वरी मतिलबु त ॿियो जेको आहे सो हिकिड़ो तरीक़ो आहे मुंहिंजो मूं हिकिड़ो मुक़ररु वक़्तु ॾिनो आहे हर हिक खे पोइ ज़ुल्म करे भले रस्सी टिघी मूं ॾिनी आहे पोइ तूं पकड़ कंदुसि त पकड़ सख़्तु कंदुसि सम्झो इहा ॻाल्हि इहा हिन में बि हिते आयात पढ़ूं था या माना हिन जी छा आहे वलो इहो आखिज़ुला जेकॾहिं वठि करे अख़ज़ करे अख़ करे माना पकिड़े उहा अख़ज़ करे पकिड़े या वठु करे वठि करे माना उनखां बदिलो वठे या हुनखे जेको ज़ुल्म ज़ुल्म करण वारो आहे उनखे पकिड़े उन उनखे वरी सजा ॾिए यकदमि फौरन उन ई वक़्तु ई इहो नास माण्हुनि वञा हर कंहिंखे जेकॾहिं वठ करे यकदमि पकिड़े बीमार कसबू जेको कनि था पिया मतिलबु बुछो कमु जेको कयूं उनजे बदिले उन यकदमि उनखे फौरन पकिड़े वठे मां तर ज़ाहिर हा धरती जे पुठिते कोन रहे बाक़ी सभई सभई मुआ पिया हुजनि मुंहिंजी धरती हले हूंदी कीअं सभु को पियो हुजे मतिलबु हा न मां मां तरक अला अलाज़े हा न को को हैवान हूंदो रहे हैवान हिकु ॿिए सां कनि उहा नथी मच्छीअ खे वॾी मच्छी थी खायो वञे हुनखे उहो थी खायो वञे हुनखे ई हू शींहं जेको आहे खे खायो वञे गिदड़ जेको आहे सो हुनखे मुर्ग मुर्ग मुर्ग खे खायो वञे उहो मुर्गो जेको आहे सो हुन कीअं खे खायो वञे उहो कीअं जेको आहे सो हुनखे खायो वञे सभु को जेको आहे सो कंहिं न कंहिंखे जेको ज़ुल्म पियो करे पोइ हाणे जेके को बि हूंदो कुदरती ऐं जीअं ई वरी दालुनि खे वठि पकड़े फौरन करियां ऐं हुनखे सदा यकदमि ॾियां मारे विझांसि त बसि पोइ त धरती हूंदो ॿी कान का शइ हूंदो रहे ई कान का धरती ते धरती जे पुट ते मां तरख अला ज़हरे हा हा माना धरती जे पुठ ते जानवर हैवान जेको पंहिंजो डोमेस्टिकेटिड न आहे उहो दाब आहे ऐं जेको डोमेस्टिक केट <laughs> पंहिंजो खाइण वारो हलाल ऐं उहो अन आम आहे उहो जेको आहे कैटल आहे ही कैटल ऐं दाब हैवान बीस्ट बीस्ट माना पंहिंजो वाइल्ड बीस्ट वाइल्ड उन माना में को हूंदो कोन रहे भला ताख़ीर थो करियां ऐं पोइ छॾे थो ॾियां मतिलबु हिकिड़ो वक़्तु ॾियां थो उन्हनि खे भले पंहिंजो चाहिनि त पंहिंजो वापसि अचनि वा चाहिनि त ईमान आणनि चई चाहींदा तो बि कनि मतिलबु त हुनखे हिकिड़ो मौक़ो ॾियां थो भला उहो हुनखे ताख़ीर थो आऊं करियां सज़ा जी सज़ा जेका हुनजी थींदी पर आउं सज़ा में ताख़ीर करियां थो भला किन यो अख़िर भोला किना अजसम आहे हिकिड़े नाले ॾिनल हिकिड़े मुक़ररु छॾियो आहे वक़्तु मुसम आहे माना जंहिंजो नालो रखी छॾियो अथई मतिलबु को मुक़ररु हीउ फलाणो वक़्तु फलाणे टाइम ते फलाणे वक़्त ते उहो मूं रखी छॾियो आहे कंहिंखे ख़बर कोन्हे का उन वक़्तु मुक़ररु वक़्त जी कंहिंखे ख़बर कोन्हे केरु कंहिं महिल मरंदो केरु क़यामत कॾहिं थींदी मतिलबु इहो मुक़ररु वक़्तु आहे मुक़ररु वक़्तु सभु कंहिंजो पंहिंजो आहे मुंहिंजो पंहिंजो मुक़ररु वक़्तु आहे मरण जो पर क़यामत जेका सभिनी जे लाइ थींदी उनजो वक़्तु आहे पंहिंजो सभिनी जे लाइ उहो बि अलाह खे ख़बर आहे ॿी कंहिंखे ख़बर कोन्हे जा जॾहिं उन जो वक़्तु अची थो वञे मुक़ररु थियलु वक़्तु जल अजल आहे अजल मौत जे माना में अचे थो पर अजल जो माना आहे उहो जेको वक़्तु मुक़ररु अपॉइंटेड टाइम जेको आहे सो जॾहिं अची थो वञे सो कंहिंजो <laughs> फ़ैन अलाह कान बि इबादी पोइ अलाह ताला पंहिंजे ॿारनि खे ॾिसण वारो आहे मतिलबु त <laughs> हींअर बि ॾिसे थो हुन वक़्तु बि ॾिसंदो न हाणे तव्हां कहिड़ी जिठ थियणी आहे उहो बि ॾिसे थो या सॼी ॻाल्हि हाणे इहा आहे आख़िरी आयत हिन सूरत फातर जी हाणे इन माना वारियूं जेके ॿियूं आयतूं आहिनि क़ुर शरीफ़ में हाणे हिकिड़ी था ॾिसूं त सूरत कैफ़ जी टे घणी अठवंजाह ई आयत आया बनी साहिल में ॼण अठवंजाह आयत पाण पाण सतवंजाह ई खां पढ़ूं था त ॾिसूं त मतिलबु छा कीअं थो हुनजो सिलसिलो मिले हीअ सतवंजाह कहिड़ी आहे हुनजो छवंजाह ई आहे हिन में फरमाए थो त उा नुरसल उल मुरसलीन इलाह मुबशरीन व मुंज़रीन असां उहो कोन मोकिलिया आहिनि असांजा रसूल सवाइ सुठी ख़बर ॾियण जे लाइ ख़ुशि ख़बरी ॾियण लाइ ऐं पंहिंजे डिलारण लाइ पोइज़ीन कफ़र हिकू आया थी उमा उनज़ु हुज़ूआ ऐं पंहिंजो को काफ़र आहिनि जेके से बातिल सां विढ़नि था जीअं हक खे तिरखाइनिक वत खज़ू आया थी उन ज़रू उवा ऐं असांजो आया थू ऐं असां जेको वारनिंग सां मोकिलियूं उनखे हू ठठोली करे मस्करी करे ऐं पंहिंजो सम्झनि था मस्करी करे वठनि था उहो मन अज़लम मन ज़र बि आया ते रबी हाणे हिते इहा आहे जन उनखां वधीक केरु आहे ज़ालिमु जन जॾहिं ज़िक्र आयो मिमन ज़िक्र बि आया ते रबी फ़ारत अन हा पोइ हुन खां पासो कयऊं हुन खां ऐराज़ कयऊं पोइ नसीअ मां क़दम थी था ऐं विसारे छॾियऊं त छा था वॻी मोकिलीनि यानी कहिड़ी सुवाबु या कहिड़ो गुनाह था कनि इन जे अलाह अला कुलु अकिनतन ऐं यफ़क़ असां उन्हनि जे कलबनि खे पंहिंजो परदो ॾेई ॾिनो आहे अक़िनत ॾेई छॾियो आहे जो ॻाल्हि सम्झी सघनि नथा सम्झनि इन करे जो परदो ॾेई छॾियो अथऊं असां अखियुनि नथो अथऊं वफ़ी आज़ान हिम वखर आहे ऐं हुननि जे कननि में जेको आहे सो असां वखर विझी छो बोराण विझी छॾी आहे भई तदो मिलियल होदा जेकर हुननि खे सॼो वञे हिदायत जी तरफ़ त हेॾां अचो हीउ रस्तो अथव हिदायत जो फलनि यह तदू इज़न अब अदा त पोइ हरगिज़ हिदायत ते उन ते न ईंदा रबकू ज़ुरमत हाणे ही आयत आयो आहे त अलाह ताला जेको आहे सो ग़फूर आहे रहमत वारो आहे बख़्शण वारो आहे रहमत करणु वारो लो यो इन आयत जो हिसो आई लो यो ख़ज़ी माबू जेकॾहिं पकड़ करे जेके माण्हू करे थो उन हिते फौरन पकड़ करे लो लोज़ जल्द मोकिले हा अज़ाबु जेकॾहिं पकड़ करे हर वक़्तु त मतिलबु इहा साॻी माना जेका हुन आयत में हुई फातर जे आख़िरी आयत में उहा साॻी माना हीअ हिते आहे त जेकॾहिं पकिड़ि करे लाए बलहम मोहिदुनि पर हिकिड़ो वाइदो ॾिनल आहे हिकिड़े वक़्त जो बलहम उन्हनि जे लाइ लई ई मोइदुल आहे ऐं न लहंदा उनखां पोइ परियां छोटकारो यानी हिकिड़ो वक़्तु आहे मुक़ररु उन ते जेको आहे सो ॻाल्हि यादि थींदी ऐं पोइ उन वक़्तु छुटकारो कोन लहंदा पर तिलकल ख़ुरा उनजी निशानी आहे त हीअ जेके क़ौमूं मतिलबु त अलाह ताला चए थो इहो कोन त मूं छॾे ॾिनो ज़ालिम क़ौमुनि खे बसि ईअं मुफ़्त में पर ॾिसो त तव्हां घुमो सैर कयो हुन सूरत में पई त ॾिसो माण्हू ॾिसनि कोन था सैर कोन था कनि जो ॾिसनि त भई मूं कहिड़ी ज़ालिमनि क़ौमुनि सां कहिड़ो चिठ कई आहे कहिड़ो पंहिंजो हुन सां बदिलो कयो जो ॾिठियूं पयूं आहिनि पर त इहे जेके असांजा आहिनि मोहन जा दड़ा कीअं काहू जा दड़ा की चानूअ जा दड़ा कीअं फलाणा दड़ा पंहिंजो टेक्सीला जा दड़ा कीअं फलाणा सम्झो हुननि जे मुल्कनि में बि आहिनि उहे मदायन हा साले आहिनि या फलाणा पंहिंजो बेबलोन जो बि आहे या तख़्त जमशी टुटो पियो आहे या फलाण हीअ टुटा पिया आहिनि मतिलबु त होॾे जॾहिं वञनि था त हुते इबरत हासिलु कंदा कोन था कनि ॾिसनि कोन था भई हीअ क़ौम हुयूं वॾियूं दहशत वारियूं वॾियूं वहशत वारियूं वॾियूं ज़बरदस्त क़ौमूं हुयूं ऐं पंहिंजो वॾा ज़ुल्म कयूं हेॾियूं ॻाल्हियूं कयूं त असां बि ॾिस कहिड़ियूं कंहिं हुननि जा माल ॾिठा पिया आहिनि हुनजी ॻाल्हि सॼी ख़तमु आहे ऐं हुते हाणे त वरी मेंटेन कनि था ऐं वरी हुते अचनि था पंहिंजा इहे जेके टूरिस्ट वग़ैरह इहे घुमणु फिरणु अचनि था ॾिसण पर अॻे ज़माने में जॾहिं इहे पंहिंजा हुआ अञा छा चइबो आहे मरख ख़याम ऐं फलाणा शाहर हाफ़िज़ ऐं इहे त पोइ ॾिसंदा अचनि हिते चिबरनि खां सवाइ को ॿियो को कोन्हे यानी इहे बादशाहनि जा माल जिते बादशाह रहंदो आहे बादशाहनि जूं राणियूं ऐं पंहिंजो सुहिणियूं ऐं सुहिणा माण्हू ऐं पंहिंजो हुते वारा त उन ईंदा हाणे चिबरा उहो कू कू पिया कनि ऐं गू गू पिया कनि ऐं मुंहिंजो नोरीड़ा पिया घुमंदा आहियूं हुते सांडा पिया हलनि हुते नांग पिया भलनि पर मतिलबु त मैंटेन कोन थियल हूंदा त पोइ ईअं थींदो हो हाणे थोरो मेंटेन कंदा त नांग भलाऊं भॼी विया हलिया चिबिड़ा विॿड़ा विया हलिया हाणे ॿिया असां अहिड़ा चिबिरा वञनि था ॾिसण जे लाइ त भई ॾिसूं छा आहे हुनजो त इहो मतिलबु त अहिड़े क़िस्म जो अलाह ताला करे थो उहो अज़ाब तव्हां ॾिसो था त कोन त भई माण्हू त थियो आहे हाणे साॻे माना वारी आयत जेका आहे सूरत नहल में पंहिंजो एकहठि नंबर सूरत आहे अलाह ताला जेके अलाह ताला उन्हनि जे इंसाननि खे ज़ुल्म जे करे पकड़ करे मां तरक अलाही हा को न छॾे हा इन धरती ते पोइ को हैवान को जानवर को चुरंदड़ु पुरंदड़ु न छॾे आहे भला किनो अखरु होम इला अज मसम पर पोइ उन ताख़ीर करे थो उनखे छॾे थो ॾिए ॾिए थो डर थो ॾिए इलाही अजलिन मुसम हिकिड़ी मुदत मुक़ररु ताईं जा अजल होम पोइ जॾहिं हुननि जो वक़्तु अचे थो मुक़ररु अचे थो लाही अस्ताख सा आतनि त पोइ हिकिड़ो बि पोइ नथो वञे मतिलबु जंहिं क़ौम खे जॾहिं ख़तमु थियणो आहे उन वक़्तु उहा ख़तमु थिए थी वॾा यस तक़दिमून ऐं न को वरी हुन खां अॻु में ई ख़तम थी थिए यानी जंहिं साल में जंहिं वक़्त में जंहिं ॾींहं में जंहिं मिनट में हुनखे ख़तमु थियणो हूंदो उन वक़्तु उहा थी ख़तमु थिए उन खां अॻु में ख़तमु नथी थिए हाणे इहा माना हिते कंहिं पंहिंजी सूरत न जे एकहठि नंबर आयत में हाणे अहिड़ी क़िस्म जी आयत मतिलबु त सूरत राज़ में आहे राज जी सूरत जो छह नंबर आयत हुन में पढ़े थो शेतवान हासन ते काफ़र जेके आहिनि तकड़ सभु घुरनि था तोखा अज़ाब यानी चयो अज़ाब मोकल अज़ाब मोकल असां पुछण थो अचे अज़ाब तकड़ि था करण सिलसिले में क़बिल हासन ते हिन खां अॻु में जेका चङाई हुन ते थिए भलाई खां अॻु में भुसराई जो तकड़ि घुरनि था अज़ाब जी तकड़ि घुरनि था तकड़ि तकिड़ु घुरनि था वक़्तु ख़लतिमीन क़बल हिमुल मौसलात ऐं हिन खां अॻु में केतिरियूं अख़ूबतूं गुज़री चुकियूं मतिलबु केतिरियूं क़ौमूं हुयूं जंहिं ते अख़ूबतूं अहिड़ियूं थियूं उहो थी वियो हलियो उहो इन रबक लज़ू मगफ़रतस अला ज़ुल्म ऐं बेशक तुंहिंजो रबु जेको आहे सो बख़्शण वारो आहे माण्हुनि खे अला ज़ुल्म सॼनि ज़ुल्म जे बावजूदु सन ज़ुल्म जे करे ज़ुल्म जे हूंदे बि मतिलबु जॾहिं हू ज़ुल्म कनि था पिया त बि अलाह ताला बख़्शण वारो आहे हुननि खे मौक़ियो ॾिए थो त जेकॾहिं हू बख़्शिश घुरनि त हुनखे अलाह ताला बख़्श करे ऐं हुनजे ज़ुल्म जी पकड़ न करे पर जेके माण्हू पोइ जॾहिं हद खां लंघे थो वञे हलियो पोइ अलाह ताला हुन ते दमर करे थो ऐं हुन ते इहो थिए थो हाणे इहा हुई सूरत राज जेका हुनजी आयत नंबर छहीं इन इन रबकी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 جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم हस बि अल कल तबलशीम